Demak, Allohga ibodat qilishligimiz mutlaqo ibodat emas, balki hech bir narsani sharik qilmagan holatda ibodat qilishligimiz Alloh subhanahu va taoloning bandalar ustida modomiki inson har bir inson o'zining Allohga abd ekanligini da'vo qilar ekan, shu abd deb nomlangan insonning ustida Allohning haqqi bor. Bu haqning asosiysi Allohni o'zigagina ibodat qilib, hech bir narsani sharik qilmaslik. Ya'ni na payg'ambarni na farishtani na jinni na solih deb sanalgan oh solih haqiqiy solih kishini na toshni na daraxtni na buloqni biror bir narsani shay'an shay nosivalloh lekin aqidada shay deb Allohni ham ismlasa bo'ladi Laysa kamislihi shay'un va huwas samiul basir. Demak, biror bir narsani shay'an hech bir narsani Allohga sharik qilmagan holatda Allohni o'ziga ibodat qilishlikdir. Bu inson, ya'ni o'zini Allohning bandasi deb da'vo qilar ekan, uning ustiga mana bu haqni o'tashlik vazifasi tushadi. Inson ustida ko'p narsalarning haqqi bor. Ota onani haqqi bor. Farzandning haqqi bor. Ayolning haqqi bor. Ayolda erning haqqi bor. Erda ayolning haqqi bor. Hatto insonda mu'minlarning ham haqqi bor. Birodarlik va hamda hayvonlarning ham haqqi bor. Daraxtlarning ham haqqi bor. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir haqlarni bayon qilib turib aytdilarki va kulli haqqin haqqahu har bir haqdorga haqqini berib qo'ygin dedilar demak bu haqlarni ustidagi eng katta haq alloh subhanahu va taoloning haqqi bu haq alloh subhanahu va taoloning o'zigagina ibodat qilishlikdir Bandalar ustidagi bu haq namozdan ham, ro'zadan ham, zakotdan ham tarzroq bo'lgan haqdir. Modomiki bu haq o'talmas ekan, boshqa farz amallarining o'talishligining manfaati bo'lmaydi. Bu haq o'talmasligi bilan biror bir amal maqbul bo'lmaydi. Bu haq o'talmaslik bilan kechalari turib bedor bo'lgan, umrbod tutgan nafl ro'zalar manfaat bermaydi. Shuning uchun bu haqni biz doim takrorlaymiz, doim o'zimiz bu haqni bilib yashamoqligimiz kerak va bu haqni o'tab yurmoqligimiz kerak. Agar qiyomatga shu haqni ya'ni tavhid bilan qiyomatga inson borib qolsa, tog' gunohlar bilan borib qolsa ham Alloh subhanahu va taolo uni xohlasa kechiradi. Ya'ni inshaalloh buni kechirilishligini umidi bor. Hadislarning mazmuni shuni ko'rsatadi. Yabna Adam law ataytani biqirabil ardi zunuban la tushriku bi shay'an ey inson farzandi agar yer qobig'i to'la gunoh bilan meni huzurimga kelsang Allohga shirk keltirmagan, menga bir narsani sharik qilmagan holatda deydi Alloh subhanahu va taolo, shuncha gunoh bilan kelsang, men senga yer qobig'i to'la mag'firat bilan ro'baro bo'laman deydi. Agar inson Allohning huzuriga takror aytamiz shirk bilan borib qolsa, har qancha ko'p ibodat bilan, har qancha ko'p namoz, ro'zalar bilan borsa ham Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi, qabul qilmaydi bu amallarini va jahannam ahlidan bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Innahu man yushrik billahi shay'an faqad harramallohu alayhil jannata va ma'wahun nar va ma lizolimin min ansor. Allohga shirk keltirgan bo'lsa, uning joyi ya'ni Alloh subhanahu va taolo unga jannatni harom qilgan va joyining jahannamdir uni o't. Bunday zolim, ya'ni mushriklarga hech qanday yordamchi yo'qdir. Mushrik chunki da'vo qilib gumon qiladiki shirk keltirgan narsalarning hammasini qiyomat kuni meni shafoat qiladi va menga yordam beradi degan umidda shirk keltirgan edi alloh subhanahu va taolo bunga hech qanday u da'vo qilib gumon qilgan yordamchilarning birortasi ham bo'lmasligini bayon qilyapti biz alloh subhanahu va taoloning haqqi bo'lgan tavhidni haqida bu so'zimizni boshlar ekanmiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ustimizda bu tavhid haqqini farz qilar ekan, to'r masalani bilmoqligimiz kerak. Birinchi <clears throat> bu to'r masala bilan kishi musulmon odam mushrikdan farqli bo'ladi. Birinchisi Alloh subhanahu va taolo bizni bekorga yaratgani yo'q. Bizning yaratilishligimizdan bir maqsad bor. U maqsad yakka Alloh subhanahu va taologa ibodat qilish. Shuning uchun ham bu ibodat yo'llarini bildirishlik uchun payg'ambarlar jo'natdi. Payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsani olib keldi va qaytargan narsalarni olib keldi. biror bir hayotda biz uchun bir manfaatli narsa bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar tili orqali shu narsaga bizni buyurdi. Qaysi bir narsa zararlik bo'lsa, shu narsadan payg'ambarlar vositasi bilan qaytardi. Kim payg'ambarga itoat qilsa, u jannatda. Bunda shak shubha yo'q. Alloh subhanahu va taolo va'da qildi. Payg'ambarlarga itoat qilganlar jannatda dedi. Kim payg'ambarlarga itoat qilmasa, u jahannamda. Bunda ham shak shubha yo'q. ومن <clears throat> يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها va lahu azabun muhin. Mana bu oyat shunga dalolat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu va man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-janna va man 'asani faqad aba. Ummatimni hammasi jannatga kiradi dedi. Demak, Bu bashorat juda bir katta bashorat bo'ldi. Mening ummatimni hammasi jannatga kiradi. Magar jannatga kirishlikdan bosh topganlar kirmaydi. Ashoblar ajablanishdilar. Ya'ni jannatga kirmayman deb mahkam turib olgan odamlar jannatga kirmaydi. Shunda sahobalar so'rashdilarki, "Ya Rasululloh, va man ya'ba? Kim jannatga kirishlikdan bosh tortadi?" dedi. jannatga kirishlikdan bosh tortgan kishilarni aytdilarki, kim menga itoat qilsa, jannatga kiradi dedilar. Kim menga itoat qilmasa, shu jannatga kirishlikdan bosh tortgan dedilar. Chunki payg'ambarlar olib kelgan yo'l jannat yo'lidir. Bundan boshqa jannat yo'li bo'lishligi mumkin emas, yo'q birodarlar. Shuning uchun jannatga kirishlikdan bosh tortgan odam bor deb aytilsa inson ajablanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga itoat qilmagan odamlar jannatga kirishlikdan bosh tortgan odamlar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shahodatlari. Birinchi biz bilishligimiz kerak bo'lgan narsa mana shu aytib o'tgan narsamiz. Demak, Allohning rasuliga bo'lgan itoatga va'da qilingan mukofot dunyodagi martabalar emas yo bir moli davlatli bo'lishlik emas Yo'nki sog'lom o'tishlik emas Yo'nki bola chaqali bo'lishlik emas Yo'nki o'g'li ko'p bo'lishlik emas Yo'nki qizi ko'p bo'lishlik emas Yo'nki bir dabdaba bilan yashashlik emas hamma rasululloh sollallohu alayhi vasallamga itoat qilingan narsaga bo'lgan mukofot bitta narsa u jannat mo'min kishining ro'barosida bu muqarrar bo'lmoqligi kerak bizning hayotimizdagi juda ko'p odamlarning shu islom haqiqatini bilmasliklari va hayotda anna hada bu qanaqasi bo'ldi biz musulmon ediku deb dovdirayotganligini siri mana shu haqiqat oddiy birlamchi haqiqatni tushunmaslikdir ya'ni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga itoat qilish hayotda qanday holat bo'lishligidan qat'iy nazar kambag'al bo'lib o'tadimi badavlat bo'lib o'tadimi sog'lom bo'lib o'tadimi kasal bo'lib o'tadimi yoki ko'p imoratlik bo'lib o'tadimi ko'p farzandlik bo'lib o'tadimi befarzand bo'lib o'tadimi qanday bo'lib o'tishligidan qat'iy nazar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hayotida biz uchun zaruriy bo'lganini ham aytaylik odamlar bunga olqishlab o'tadimi yoki odamlar ozor berib o'tadimi itoatga bitta va'da u va'da jannatdir birodar insonlarning ko'p dovdirashlari mana shu birlamchi haqiqatni bilmaslikdandir ular biror bir biz dunyoviy istilohda aytamiz islomiy istilohda emas bu zarar ko'rish bo'lsa ya'ni zarar dunyo kishilarning istilohida jasadining zarari va hamda iqtisodiy zarar xususan asosiy zarar agarki har qanday narsasiga manfaat bo'layotgan bo'lsa ham iqtisodiga zarar bo'lsa bu odam zarar qildim deb tushunadi shu odamlar istilohidagi zarardan birortasi bo'lib qolsa men musulmon bo'lishimda islomni qabul qilganimdan keyin mana bu ishim yurmayapti deydi shuni yaxshi bilishlik kerakki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga itoatga bitta va'da bor, u jannatdir. Itoat qilmaslikka bitta va'id u jahannamdir. To'g'ri. Hayotda yaxshi yashashlikni iymon amali solihga va'da qilingan. Man amana va amila solihan falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Kim iymon keltirib amali solih qilsa, pokiza hayot bilan yashatamiz. Yaxshi tayyiba, pokiza hayot u ma'nosi har xildir birodarlar ya'ni pokiza hayot oxiratda bitta oxirgi ma'nosi shuki oxiratda qattiq jazolanib ya'ni yomon jazolanmaydigan hayot bilan yashatamiz degan ma'noda ma khayrun ba'dahu sharrun khayrun ma sharrun ba'dahu sharrun ya'ni bir yaxshilik borki, siz yaxshilik deb o'ylayapsiz. Uni orqasida yomonlik, ya'ni oqibati yomon. Bu oqibati yomon bo'lgan yaxshilik bu yaxshilik emas. Oqibati yaxshilik bo'lgan siz o'ylayotgan yomonlik yomonlik emas. Oqibati yaxshi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bu ko'rinib turgan kasallik, qiyinchiliklardan keyin ko'rinib turgan yomonlikning oxiri agar yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, bu yomonlik emas. Ma khayrun ba'dahu sharrun khayrun. Ma sharrun ba'dahu khayrun sharrun. Mana shundayki ibora shunda tushunishimiz kerak. Agar biz hayotimizda qanday bir holatda bo'lsa ham iymon va amali solih bilan o'tgan bo'lsak, hayotimiz turli bo'layotgan bo'lsa, bu pokiza hayot bilan yashashligimiz bu muqarrardir. Mo'min odam shunga qanoatlanib qolaveradi. Birinchi bu demak bilishligimiz kerak bo'lgan narsa Alloh subhanahu va taolo bizni rasuliga itoat qilishlik uchun yaratgan va bu itoatga jannatni va'da qilgan. Itoat qilmaslikni jahannam bilan qo'rqitib ogohlantirgan. Ikkinchi narsa shuki, Alloh subhanahu va taolo butun xalqlarni yakka o'ziga ibodat qilishlik uchun va ibodatni faqat Allohni o'ziga xolis qilishlik uchun yaratdi. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَمَا jinna wal insa إِلَّا لِيَعْبُدُونَ hayotda odamlar ibodat qilishadi. Lekin bu ibodatni Alloh subhanahu va taologa xolis qilishmaydi. Biz ibodat qilishlikka ma'mur bo'lishlik bilan birga ibodatni Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka ham ma'mur bo'lamiz.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 Va laqad uhiya ilayka va ilal ladina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Mana shu oyat endi bizga nihoyat darajada bir qattiq bir vaidki, agar shun bilan ta'sirlanmasak, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va deydi habibul alamin sayyidul Anbiyoga ayovsiz suratda hech qanday ayamasdan agar shirk amal sizdan sodir bo'lsa amalingizda habata bo'lishligida shak shubha yo'q deyapti alloh taolo bu ochiq iboraki agar odamlar shirk amalini qilishsalar ularning qilgan amallari habata bo'ladi Shu shirkning turlaridan ba'zilari inson Allohdan boshqani xos aytib o'tganimizdek payg'ambar xoh solih kishi, xoh toldin xoh sehrgar, xoh jin, xoh daraxt, xoh yulduz, xoh buloq, xoh tog' shu narsalar manfaat yetkazadi. yo zarar yetkazadi degan g'aybiy e'tiqodotlarni qilsa, bu mushrik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning nechta oyatlarida zarar yetkazuvchi ham o'zi ekanligini, foyda yetkazuvchi ham o'zi ekanligini bayon qilyapti. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha va ma yumsik fala mursila Fala mursilalahu min ba'dihi. Alloh subhanahu va taolo odamlarga bir rahmatni ochib yuborgan bo'lsa, uni ushlab to'sib qoluvchi yo'q. Agar Alloh subhanahu va taolo to'sgan bo'lsa, uni qo'yib yuboruvchi yo'q. Va in yamsakallohu bi burrin fala kashifa lahu illa hu va in yuridka bi khayrin fala radda li fadlihi. Mana bu oyatlar hammasi Alloh subhanahu va taolo o'zigina foyda yetkazuvchi va zarar yetkazuvchi zot ekanligiga dalolat qiladi. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون حديث شريف لردحام واعلم أن الأمة إن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا ما كتب الله لك واعلم أن الأمة إن اجتمعوا ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka bi shay'in illa ma kataballohu lak. Mana bu hadis sharifda hamma yer kurrasidagi odamlar senga bir zarar yetkazishlikka yo foyda yetkazishlikka jamlanishsa, zarar ham yetkaza foyda ham yetkazishmaydi, magar alloh subhanahu va taolo kitobat qilgan zarar va manfaatni yetkazadi mo'min odamning e'tiqodi shunday bo'lishi kerak hud alayhissalom yakka o'zlari butun olamga xitob qila oladilarki ular senga bir butlarimiz ya'ni ilohlarimiz zarar yetkazib qolishligidan ehtiyot bo'lgin degan vaqtda shunda aytdilarki, "Sakiduni jami'an summa la tunzir." Hammalar bor tadbiringlarni ishlatinglar va menga unaqa muhlat bermanglar. Odatda haq yo'lga qarshi bo'lgan odam senga 3 kun muhlat beramiz. 3 kunda o'zingni tuzatsang, tuzatding, bo'lmasam seni ya bir hol ko'rsatamiz deydi. Payg'ambarlar mana Hud alayhisalom shunda bor tadbiringlarni ishlatinglar, menga muhlat bermasdan hozirdan boshlanglar dedi. Payg'ambarlarning ishonchi mana bu so'zlariga komil suratda bo'lishgan. Inson o'zining da'vat yo'lida biror bir zarardan qo'rqib, da'vat yo'lini to'xtatib qo'yishlikdan qo'rqmoqligi kerak. Chunki mana bu hadis shariflar bizga hayot yo'lidagi yo'llanmadir. agar shu hadislarni shu oyatlarni hayotiga tatbiq qiladigan sahobalar hayotlariga tatbiq qilishmaganlarda ular da'vat yo'lida bunchalik mustahkam bo'lishmagan bo'lardi da'vat bizni diyorlarimizga kelmagan bo'lardi ular hammalari nihoyat darajada oz bo'lishlariga qaramasdan butun dunyoga muqobil bo'lib turisha oldilar umar ibn hattobning o'zlarining harbiy qo'mondoniga rum viloyatiga ro'baru bo'lib turishganda Rumning nihoyat darajada lashkarlarni ko'pligi haqida xat yozishganlarda Umar ibn al-Hattob o'zlarining maktublarini yo'lladilar. Maktublarning bir joyini qisqacha mazmuni shundan iboratki, sizlar lashkarlar dushman lashkarlardan qo'rqishdan ko'ra gunohiylardan qo'rqinglar. Biz musulmonlar sonda ham tayyorgarlikda ham kam edik. Alloh subhanahu va taologa itoat qilishlikda ulardan ortda dedik. Alloh subhanahu va taolo nusratni bizga o'ziga itoat qilganligimiz sababli berdi. Agar ma'siyatda ular bilan barobar bo'ladigan bo'lsak, ular albatta bizdan g'alaba qilishadiki, ular son va tayyorgarlikda balanddir dedi. Dushmandan qo'rqishlikdan ko'ra gunohlardan qo'rqinglar. Bilinglarki, musulmonlarning mag'lubiyati gunohlari sababli bo'ladi deb maktub yo'lladilar. Shuning uchun biz hozirgi birov bizga zarar, manfaat yetkazishligi haqida Alloh subhanahu va taoloni iznisiz hech qanday zarar ham manfaat ham yetkazolmaydi degan e'tiqodda bo'lmoqligimiz kerak. Hatto payg'ambarlarni Alloh subhanahu va taolo buyurdiki, ayting deb, "Qul la amliku li nafsi naf'an va la darra illa ma sha Alloh. Wa law kuntu a'lamul al-ghayba min al-khayr. Wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun va bashirun liqaumin yu'minun." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar odamlarga da'vo qilganlarida men sizlardan boshqachaman, menda sizlarda yo'q xususiyatlar bor deb da'vo qilsalar haqlari bor edi. chunki u kishida o'tkarma ro'za tutadigan bo'lsalar xohlagancha tutaveradilar. boshqalar ergashaman deb halok bo'lishlikka yaqin bo'lib qoladi. o'zlari man qildilar o'tkarma ro'za tutishlikni o'zingiz tutasizu degan vaqtlarda javob qildilarki sizlar menga o'xshagan bu haqda sizlar men bilan va qilmanglar dedilar ya'ni men Rabbimni huzurida taomlanaman va sug'orilaman dedilar. Ya'ni da'vo qilsalar bo'laverardi, men sizlardan boshqachaman dedi. U kishidagi ba'zi bir xususiyat, zakovat, masalan, Surayyo yulduzini Oysha onamizdan rivoyat qilinadiki, Surayyoda 7 va 8 ta yulduzni sanadilar dedi. Surayyo yulduzlar bir to'plami bo'lib, Buni inson o'zini subh vaqtida ko'zini sinab ko'rmoqchi bo'lsa, surayoni o'ziga qarasa yulduzni yo'qotib qo'yaveradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zlari ham shunday juda ham sog'lom edi. Undan tashqari safda barobar turinglar. Men orqamdagi kishilarni xuddi oldinda turgan kishilarni ko'rib turgandek ko'rib turaman dedilar u kishidagi ba'zi bir mo'jizotlar Alloh subhanahu va taoloning izni bilan mo'jizotlar ham bo'lib turardi. U kishi davo qilsalar bo'lardi, men sizlardan boshqachaman deb. Lekin shu so'zni aytmadilar. Mana Alloh tarafidan ma'mur bo'ldilar shunday zot, men o'zimga manfaat va zarar yetkazishlikka qodir emasman deb e'lon qiling dedilar. Birodarlar, agar hozirgi vaqtdagi soxta o'zini murshidman deb da'vo qilgan odamlarda biror bir narsa bo'lib qolsa birodarlar u butun odamlarga o'zini boshqacha xususiyatli inson ekanligini e'lon qilishgan bo'lardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam olloh tarafidan mana bu so'zni aytishlikka ma'mur bo'ldilar shirk turlaridan ba'zisi Allohdan boshqaga tavakkul qilib suyanishlikdir. Tavakkul sifati faqat Allohning o'ziga bo'ladi. Va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Fa'budhu va tawakkal alayh. Ibodatni yonida zikr qilinyapti. Demak, tavakkul ibodat. Bir kishi tavakkulni Allohga qilsa, ibodatni Allohga qilgan bo'ladi. Tavakkulni boshqa narsalarga suyangan, suyanib tavakkul boshqa narsaga tavakkul qilsa, ibodatni bir narsaga qilgan bo'lib, shirk amali sodir bo'lgan bo'ladi. Namoz o'qishlik Sajda faqat Alloh subhanahu va taologa bo'ladi. Boshqa hech kimga sajda qilinmaydi. Nazr faqat Alloh subhanahu va taologa bo'ladi. Allohdan boshqaga nazr qilishlik shirkdir. Bir hayvonni so'yishlik Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina so'yiladi. Agar boshqa nom bilan so'ysa yo boshqa narsaga atab turib Allohning ismi bilan so'ysa ham bu amal shirk bo'ladi, birodarlar. Qur'oni Karimda to'ng'iz go'shtini qatorida Allohning nomidan boshqa nomni zikr qilinib so'yilgan narsalarni zikr qilindi. Qo'y go'shti halol, lekin Allohning nomidan boshqa nomni atab so'yilsa, shu shu shirk bo'ladi va shu go'sht harom bo'ladi. Surrimat alaykumul maytatu vaddamu va lahmul khinziri va ma uhilla li bihi. Va ma zubiha ala nusub boshqa oyatlarda mana butlar nomiga so'yilgan narsalar hammasi harom qilindi deb e'lon qilindi va to'ng'iz go'shtini o'limtiklar qatorida zikr qilindi ba'zi kishilar aytishligi mumkinki mumkin emas lekin aytishadi biz namozni Allohga o'qiyapmiz bu so'yishligimiz ibodat emas bu so'yishligimizni biz xohlagan mozorga xohlagan joyga so'ysak bo'laveradi biz ibodatni bu mozorga qilish bo'lmaydi bu narsa deb aytadigan bo'lsa qur'oni karimda namoz bilan so'yishlikni yonma yon zikr qilinib faqat shariki yo'q bo'lgan ollohni o'zigagina deb ayting deb alloh taolo buyuryapti qul inna solati va nusuki nusuk bu alloh subhanahu va taologa so'yib qurbon qilib ya'ni allohga qurbat hosil qilishlik uchun so'yilgan hayvonni aytadi go'shti halol bo'lgan meni namozim va so'yishim nusuk. Demak, namoz bilan ikkovini yonma-yon zikr qilinyapti. Lillahi robbil alamin butun olamning tarbiyat kunandasi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir deydi. Shirk turlaridan dur yana Alloh harom qilgan narsani halol qilishlik va Alloh halol qilgan narsani harom deyishlik bu shirkdir. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo yahud nasorolarni mazammat qildiki ittaxozu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah val masih ibn maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون yahudlar o'zlarining olimlarini nasorolar o'zlarining olimlarini Allohni qo'yib ularni rad qilib oldi. Nasorolar xususan Masih ibn Maryamni rad qilib oldi. Mana bu oyatni tafsirida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzuriga Adiy ibn Hatim, ya'ni Hatim toyni o'g'li Hatim toyini qizi asira bo'lib tushgan vaqtda o'zining Xotintoyni qizi ekanligini e'lon qilgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir qabila va qavmning ulug'ini hurmat qilardilar ashoblardan so'radilarda va bu asira ayolni ozod qilib qo'liga ko'p marhamatlar qilib ko'p sovg'alar bilan o'zini qabilasiga jo'natib yubordilar bu yaxshilik va axloqni xotintoyni qizi ko'rgandan keyin akasi adi ibn xotinga aytdiki bu kishini oldiga borib bu odam bilan suhbat qilishing kerak bu odamda bir kazzoblik belgisi yo'q dedi. Yaxshi odam deb targ'ib qildi. Abi ibn Hotim bu Toy qabilasini katta hurmatli kishisi edi. Xotin Toyni o'g'li Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldi. Odamlar e'lon qilishdiki, odamlar o'rtasida gap bo'ldiki, Adi ibn Hotim Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilariga kelyapti degan. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlaridagi makorimi axloq bilan xotin toyni kirib kelayotgan hujralarga kirgan vaqtda hujralardagi yagona xurmo bargi solingan to'shakni xotintoyni o'g'lini taygiga solishga bu taklif qildi xotintoyni o'g'li o'tirmadi adi o'tirishlikdan bosh tortib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlarini taklif qildi. O'rtada to'shak qolib ikkovlari yerga o'tirishdi. Mana shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Adi ibn hotim kirib kelayotganlarida mana shu oyatni o'qidilar. Ya'ni yahudlar o'zlarining olimlarini, nasorolar o'zlarining olimlarini Allohni qo'yib rad qilib olishdi. degan oyatni o'qiganimda Adi ibn Hatim aytdiki, "Ya Rasululloh, ma abaduhum hozirgi mushriklar aytayotganga o'xshagan." Ya Rasululloh, yahudlar, nasoralar olimlarga ibodat qilishgan emas, ularni mihrobga qo'yib olib sajda qilishgan emas, deb shunday dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ama ahallu lahumul harom fa ato'uhum va harramu alayhimul halal fa ato'uhum." Yahudlar, nasorolarning olimlari haromni ularga halol qilib berganda itoat qilishganmi? Va halolni harom qilib berganda itoat qilishganmi? deb so'raganlarda ha itoat qilishgan dedi. Qala tatilka ibadatuhum. Mana shu ibodatlari dedilar. Demak, hech kim haqqi yo'qki, ibodat degan narsani faqat hajda qilishlikka tafsir qilishlikka rasululloh sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarligini tan olsa u kishining qur'onni shu tushunganligini tan olsa mana bu tafsirlardan keyin hech kimni haqqi yo'q ibodat ma'nosi faqat sajda qilish deyishlikka agar kimda kim shariatda harom bo'lgan narsani shariat man qilgan narsani biror bir ichidan chiqqan olimni so'ziga kirib shariat man degan narsani qabul qilsa shariatning hukmini qabul qilmasa ollohga bo'lgan ibodatni qo'yib shunga ibodat qilgandir mushrikdir shu odam bu yahud va nasorolarning yo'liga ergashib ketgan odamdir buni agar bir boshqa odam tafsir qilganda ta'bir qilib tushunishlikka biror odam jur'at qilsa bo'lardi ammo rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari tafsir qilyaptilar hatto o'rtada allohning irodasi bilan qiyomatgacha bu tafsir hujjat bo'lyaptiki savol javob tariqasida sodir bo'lishligi ham alloh subhanahu va taoloning rasuliga bergan mo'jizasidir bu hozirgi vaqtda shariat bunday degan shariat man qilgan bu narsani xususan ko'p narsalarni bayon qilinganda hozirgi davr bunga ruxsat berdi yoyinki odamlar shuni qilyapti biz ham shunga qilaveramiz degan odamlar Allohga emas, urushga ibodat qilayotgan odamlar. Ular ibodatlarni boshqa narsaga qilayotgan odamlar. Shuning uchun yaxshi bilmoqligimiz kerak. Shirk turlaridan bittasi mashhur qabrlarga o'zini bog'lab, shu yerlarga sig'inib, shu yerda shu qabrlar menga manfaat beradi kelayotgan baloni qaytaradi deb e'tikof qilib o'zini bog'lash mana bu shirk amallardandir rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabrlarga sig'inishlik shirkning boshlanishligi ekanligini alloh subhanahu va taolo tarafidan bilganlardan keyin bu shirk darvozasini bekitdilar Imom Buxoriy va Imom Muslimning jami sahihlarida sahih hadislar bilan o'zlarining o'lim to'shagida yotganlarida, ya'ni bir odam da'vo qilmasinki, bu hadis mansus bo'lgan, keyin buni aytganlar deya olmaydi. Oxirgi vaqtlarida ba'zi kishilar vafotlaridan 3 kun ilgari deyshadilar. Shunda aytlarki, al yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Yahudlarni Alloh la'natlasin, payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olishgan dedilar. Oddiy odamlarni qabristonlarni emas, payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olgan yahudlarga Allohning la'natini e'lon qildilar. Demak, qabrlarga masjid qilish bu yahudlarning yo'li. Bu yahudlar payg'ambarlarni hayotlarida o'ldirishib ba'zilarini ularga ozor berib ba'zilarini o'ldirishib hayotda biror bir payg'ambarini hurmat qilmasdan yashagan yahudlar o'lgandan keyin ibodat qilishgan xuddi hozirgi vaqtda ham ko'p odamlarning qilayotgan hurmatlarini ham shunga o'xshataman biror bir payg'ambarni hurmati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlarini qabul qilishlik bilan bo'lmoqligi kerak ollohni muhabbati rasuliga ergashishlik bilan isbotlanishligi kerak mana payg'ambarlarni solih kishilarni har bir millatdan chiqqan solih kishini haqiqiy olloh yo'lida xizmat qilayotgan odamni tirikligida tanimaslik hamma millatga ham odat bo'lib boryaptiyu bizni o'zbek musulmonlariga xususan odatdir Ular o'tib ketishlari bilan keyin bu kishini maqtashdan boshqa narsa qilmaydi. Tarixdagi juda ko'p kishilarni Imom Azam rahmatulloh alayni darra bilan urgan ham shu islomni da'vo qilgan kishilar. Imom Azam rahmatulloh alayni hozirda u kishini hurmat qilayotgan odamlar mabodo tirik bo'lishganda imom azam rahmatulloh alayhi davrida u kishini so'zini qabul qilmagan bo'lardilar chunki alomatlari bor hal hadis madhabiy deganlar hadis sahiy bo'lsa meni yo'lim shu deganlar meni so'zimni hadislarga solishtiringlar agar to'g'ri kelmasa devorga uringlar deganlar imomi buxoriyni Samarqanddan chiqarib tashlagan ham shu musulmonman degan kishilar birodarlar. Imom Buxoriy Jami sahihlari Qur'oni Karimdan keyin hamma ulamolarning ittifoqi bilan ulug' kitob deb e'tibor qilingan kitobdir. Buxorodan Buxoroga kirmoqchi bo'lib ketayotganlarida Buxoro tarafidan ham xabar keldiki, Buxoroga kirishlikka sizga ruxsat yo'q degan. Hartang degan joyga kelganlarida Alloh subhanahu va taolodan omonatni olishlikni sheda duo qildilar. Duolari ijobat bo'lib sheda qoldilar. Birodarlar, qaysi bir tarixda bir katta bir haqiqiy inson kelsa, uni hayotida hurmatlamasdan, hayotidan keyin hurmatlashlik bu yahudiylar mana bu payg'ambarlarni qabrlarini masjid qilishib olgan payg'ambarlarning tirikliklarida payg'ambarlarga zulm qilib zalolatda ketishgan bo'lsa vafot qilganlaridan keyin haddan tashqari hurmat bilan zalolatga ketishgan shuning uchun biz bu hadisni nihoyatda bir qaytarib mahkamlamoqligimiz kerak undan tashqari qabrdaylar bizga katta joylarni tashlab ketgandan keyin ularning bir gaz joyiga yana tolashib shu yerga biz masjid qurmasligimiz kerak. لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج qabrlarni ziyorat qiluvchi ayollarga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Qaysi narsa la'nat e'lon qilingan bo'lsa, shu hozirgi xalqlarda bor birodarlar. ajib ertamanda vafot qilgandan keyin qabrlarni ziyoratiga erkaklar bor erkaklarga la'nat e'lon qilinmagan o'zi zohirda lekin ayollarga la'nat e'lon qilinganligi uchun bo'lsa kerak ayollar la'nat e'lon qilingan joyga borishadi qabrlarni ustiga masjidlar quradigan chiroqlar osadigan qiymatbaho narsalarni qo'yadigan xotinlar bo'lmaydi ko'proq erkaklar bo'ladi hadisni mo'jizasi shuki buni muzakkar lafzi bilan kelyapti qabrlar ustiga masjidlaru chiroqlar qurgan kishilarga ollohning la'nati bo'lsin dedilar chunki bu isrof birodarlar bir odam dadasini qabrini dadasini hurmat qilmoqchi bo'lsa dadasiga manfaat yetkazmoqchi bo'lsa uni ustiga chiroq o'rnatishlik bilan bo'lmaydi. U chiroqga sarf bo'ladigan pulni Allohning yo'lida sarf qilib, dadasiga shuni savobi bo'lishligini Allohdan so'rashlik bilan bo'ladi. Mabodo dadasida qasdi bo'lsa, o'zini ham xonada qolishligini qilmoqchi bo'lsa, qabrga masjid qurib, mana shunday chiroqlarni osib qo'ysin. Shuning uchun bu hadis sharifni oxirgi marta aytilganligi bo'lib ham shoyi bo'lganligi imom buxoriy va imom muslimni jomiy sahiylarida keltirilganligi bir mo'jizaki ummat ustida juda katta hujjat barpo bo'ldi endi u dinmatmiz deyishlikka biror bir daqiqa haqqi qolmadi islom millatini islom millatining ustida juda katta hujjat barpo bo'ldi ammo yahud nasorolar bu makrni bilishdida ularning o'tib ketgan odamlarni hurmat qilishligini bilishdida Shuning uchun mana shu narsa bilan ularni mushrik qilib, duolari ijobat bo'lmaydigan bo'lib, ular bularning diyorlarini mustamlaka qilishlikka qulay bo'ladigan sharoitni shu yo'l bilan foydalanishdi. Ali radhiyallohu anhu dan mana rivoyat qilingan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni jo'natdilar deydi. Ba'athani Rasululloh sallallohu alayhi va vasallam alla ad'a qabran mushrifan illa sawwayta va la ad'a timsalan illa qamasta. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni jo'natdilar, biror bir baland qabrni qo'ymasdan buzib tashlaysiz dedilar. Tekislab qo'yasiz. Agar biror bir timsol haykalni ko'rsangiz, hammasini izini yo'qotib borasiz dedilar. Tomis izini yo'qotib tashlashlik. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ga xabar keldiki, xilofat davrlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hudaybiya sulhida hammamizga ma'lumki birinchi marta makka mukarramaga haj qilishlik uchun kelayotganlarda makka mushriklari ya'ni madina munavvariga hijrat qilib chiqib ketganlaridan keyin qaytib kelayotganlarida makka mushriklari yo'llarini to'sishdi hudaybiya degan joyda mushriklar chiqib yo'llarini to'sishdida shunda hudaybiya sulhi bo'ldi Bu sulhda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima shart qilishsa qabul qildilar. Qabul qildilarda shu shartlarga ko'proq 10 ta shart bo'ldi. Ba'zi rivoyatlarda ko'proq nima shart qilsalar xo'p dedi. Bu shartlarga musulmonlar ba'zi shartlarga hech chidalasha olmadi, sabr qilish olmadi. Usmon roziyallohu anhu Makka mukarramaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bergan vazifalari bilan kirgan edilar. Birdan makka mukarramaga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bergan vazifalari bilan kelgan edilar birdan mushriklar tarafidan usmon o'ldirildi degan xabar tarqaldi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir daraxtga suyanib turib hammadan bayat qabul qildilar ya'ni Osmonning bir barmog'i dunyo yu dunyoda hamma narsadan afzal dedilar. Va shu yerda jihad qilishlikka bay'at bog'lab turganlar keyin chiqdilarda hamma tinchlangan bo'ldi. Shunda Alloh subhanahu va taolo butun jonu mollarini tikib Makkaga jihad qilishlikka tayyor bo'lishdi. Alloh subhanahu va taolo bay'at qilganlardan rozi bo'ldi. Laqad radiyallohu anil mu'minina iz yubay'unaka tahta shajarati. Shajara Qur'onda zikr qilindi. Alloh rozi bo'ldi shu daraxtni tagida siz bilan bay'at qilganlar bilan dedi. Birodarlar, bu daraxtni zikri Qur'onda nozil bo'ldi. Qur'onda abadiy qiyomatgacha qoldi. Modomiki yerda hayot turar ekan, Qur'on turadi. Shu Qur'onda shu daraxt zikri bo'ladi. Alloh rozi bo'ldi bu daraxtni tagida bay'at qilganlardan. Umar ibn Xattobning davriga kelganlarida xalifa bo'lib turganlarda xabar keldiki, shu daraxtga odamlar borib shu daraxtni tagida bay'at bo'lgan ekan shu daraxt bay'at bo'lgan buni tagida bay'at bo'lgan kishilardan Alloh rozi bo'lgan Qur'ondagi shajara shu daraxt degan gaplar bilan shuni oldiga borishib ba'zi odamlarning borayotganligini xabari bo'ldi. U yerda bir birodarlar tovuq so'yib yoki echki so'yib bunaqa bo'lgan emas. Ular borib shuni shu daraxt tagida bo'lganligini eslasha boshladi. Shunda Umar ibn xattob roziyallohu anhu Alloh rozi bo'lsin bu kishi ashoblarni jo'natdilarda shu daraxtni ildizini tamomiy sug'urib olib tashlashlikka kelajakda bu shirk joyi bo'lib qolishligidan qo'rqdilar abu muso ashariy umar ibn hattobga odam jo'natdilarki bir joyda kovlayotgan vaqtimizda bir qabrdan bir jasad chiqib qoldi shu yerning mahalliy xalqlari bu qabrni qaysi qabr derdinglar desa doniyol doniyolning qabri doniyolni ba'zi ko'p kishilar payg'ambar deb atashadi qanday bo'lsa ham ulug' kishining bir qabri ya'ni doniyol qabri degan shu narsani aytishyapti va shu qabrda mushaf bor ya'ni bir mushafiki bir kitob unda ko'p xabarlar yozilgan shu narsa borligini xabarini abu muso ashariy bu kishi xabar jo'natdilar umar ibn hattob roziyallohu anhuga umar ibn hattob ya'ni xabarlar ichida shu hamki qachonki qurg'oqchilik bo'lib qolsa bular shu qabrni sal ochib turib shu yerda qabrni ochishganlarida yomg'irlanishligini xabarini ham aytdilar umar ibn hattob odam jo'natdilarki kunduzida o'n uchta qabr kavlashlikka bu jasad biror bir joyi aynimagan shunday yangi jasadday turgan edi uzoq davrlardan beri turganligi shunda o'n uchta qabr kavlab kechasida dafn qilasizki qaysini ichida qolganligini qaysi qabr bu ekanligini biror odam bilmay qolsin dedilar keyinchalik shirk manbasi bo'lib qolmasligiga shunchalik harakat qildilar shuning uchun ham birodarlar mana bu umar ibn hattobning mana bu qilgan ishlari rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'llarini tutganlaridir bu umar ibn hattob asvad ro'barasida turib hajarul asvadning o'tishdan ilgari ey hajar ya hajar anta la tanfa'u va la tabur sen foyda ham yetkazolmaysan zarar ham yetkazolmaysan agar men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni seni o'pganligini ko'rmaganimda o'pmasdim deb borib o'pdilar ya'ni o'pishlik ittiboi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchun ekanlik ruhini ko'rsatdilar xullas biz shuni bilishimiz kerak bo'lgan masalalarning to'rtinchisi amalimiz to'g'ri bo'lmoqligi kerak amalimiz to'g'ri bo'lishligi urfga to'g'ri bo'lishligi emas yoyinki ajdodlarimiz qilib ketayotgan narsaga to'g'ri bo'lishi emas yoyinki havoyimizga to'g'ri bo'lishi emas shariati islomiyaga ya'ni kitobi sunnatga to'g'ri bo'lmoqligi kerak biz qilayotgan amal qur'on va hadisda bayon qilingan bo'lmoqligi kerak bu amal to'g'ridir agarki u amal hech kimga ma'qul bo'lmayotgan bo'lsa ham bu amalni biz to'g'ri amal deb bilamiz ikkinchi bu amalimizning sifati xolis bo'lmoqligi kerak ya'ni bu amaldan alloh subhanahu va taoloning rizosi maqsad qilingan bo'lishligi kerak agar Allohni rizosi talab qilinmasa bu amal to'g'ri bo'lsa ham maqbul bo'lmaydi agar Allohni rizosi talab qilinsa-yu kechasi bilan xolis bir amal kunduzi bilan ro'za tutib xolis amal qilinsa-yu to'g'ri bo'lmasa u ham maqbul bo'lmaydi johil so'pilar yig'lab ibodatlar qilishadi juda ko'p nafl ibodatlar qiladiyu shariatga muvofiq bo'lishligi haqida o'ylamaydi ularning amali barboddir ba'zi shariatni bilgan kishilar amallarni shariatga muvofiq qiladiyu lekin ollohning rizosi maqsad qilmaydi bu ham bu amal ham barboddir hammamizga ma'lumki amalning eng yaxshilaridan birinchisi qorilik va olloh yo'lida jihod va saxovat shu uchov yaxshi amal mana imom buxoriyning hadislarida ollohni rizosi uchun bo'lmaganligi sababli jahannamga uloqtiriladigan kishilarning birinchilari shulardir deb bayon qilingan chunki odamlar qori debsin deb tilovat qilgan odamlar qahramon desin deb jihod qilgan odamlar xotamtoy desin deb saxovat qilgan to'g'ri degan bid'atga sarf qilmagan birodarlar to'g'ri joylarga sarf qilgan lekin riyo bilan qilganligi uchun jahannamga uloqtiriladigan kishilarning birinchisi bo'ladi chunki ular mukofotini dunyoda olgan odamlar qahramon deyishgan odamlar juda qori deyishgan odamlar juda xotamtoy deb maqtagan mukofotlarni olgan ular shuning uchun biz qur'oni karimda mana bu oyatda hammalar hamma oyatlarda shu bayon qilinganki qul hal nunabbiukum bil aqsarina a'mala allazina الذين sa'yuhum fil hayati dunya الدنيا hum يحسبون annahum yuhsinuna sun'a. ular biz juda yaxshi amal qilyapmiz deb da'vo qilishadi ollohni rizosi uchun bo'lmagandan keyin bu amallar habata bo'ladi qur'oni karimda wujuhu yawma idin amilatun nasiba tasla naran hamiya shunday yuzlar bor boshini quyi qilib turadi jahannamga uloqtirilishlikdan ilgari amila nihoyatda ko'p amallar qilgan nasiba bu amallarni qilishlik yo'lida juda ko'p o'zini qiynagan kechalar bedor bo'lgan kunduzlar juda qiynalgan amilatun nasiba tasla naron hamiya bular qizdirib kuydiruvchi o'tga kiradi nima uchun amallari xolis bo'lmaganligi uchun so'zimni shu hadis bilan tugataman ad dunyo mal'unatun va mal'unun ma fiha illa ma yultaqo bihi vajhullohi taala dunyo mal'undir hammasi la'natlangandir dunyodagi hamma narsa mal'undir magar Allohning rizosi talab qilingan narsagina mal'un emasdir sizlarga bu so'z qo'pol bo'lishligi tushunmaslik mumkin shariat ilmini o'rganishlar ham mal'un bo'lib qoladi agar Allohning rizosi uchun bo'lmasa shariat ilmini o'rgatishlar ham mal'un bo'lib qoladi agar Allohning rizosi talab qilinmasa. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shahodatlari. Tilovatlar mal'un bo'lib qoladi agar Allohning rizosi talab qilinmasa. Amallar kechqurungi bedor bo'lishlar hammasi mal'un bo'lib qoladi agar Allohning rizosi talab qilinmasa. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Allohning huzurida biror bir kimsa uchun bir yaxshilik mukofotlanadigan ne'mat yo'q, magar Allohning rizosi uchun talab qilingan bo'lsa bor. Mana bu narsa bizni bilishligimiz zarur bo'lgan to'rtta masalaning to'rtinchisi nihoyatda muhim bo'lmoqligi kerak. لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره وهم على ذلك ummatimning bir toifasi haqda doim haq bilan yashaydi ularni tashlab ketganlar ularga zarar yetkazolmaydi ularga qarama qarshi bo'lganlar ham zarar yetkazolmaydi haqda bo'lgan odam atrofidagi kishilar ikki xil bo'ladi haqda bo'lib turgan odamni bir qism odamlar bunga zarar yetsa bizga ham yetib qoladi deb tashlab ketadi ikkinchisi ochiq qarshi bo'ladi ikkalalari zarar qilmaydi ular haqda qolib ketaveradi haqda mustahkam turadi hatto alloh subhanahu va taoloning o'zining hayotdagi oxirgi muhlati kelguncha shunday bo'ladi ular shu haqda qolib dunyodan ko'z yumishadi alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana shu rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat bergan toifadan qilsin ammo bu narsa birodarlar osonlik bilan qo'lga kelmaydi birodarlar haqqa amal qiladigan odam ko'p bo'ladi haqning bozori chaqqon bo'lganda ammo haqqa amal qilishlik haqning bozori kasad bo'lganda haqqa amal qiladigan odamlar juda ozayib ketadi fazoili sahobadan abdulloh ibn abbosga kelgan ekanmiz abdulloh ibn abbos radhiyallohu anhu bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning amakilarning o'g'illari, 3 ta o'g'illarining bittasi. Abdulloh ibn Abbos sahobalar ichida Qur'oni Karimning mohir suratda bilishlik bilan ajralib turadilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Abbosni o'zlarining ulamolar surosiga kiritganlar. Shu vaqtda Abdulloh ibn Abbos yosh bo'lganlar. Ashoblar, muhojirlar bizni ham shunday o'g'illarimiz bor, siz ham majlisingizga olib kiring deganlarda Umar ibn Xattob aytar ekanlarki, "Zaka fatal kuhul anna lahu lisanan fa'ulan va qalban aqula." Bu chollarni yigiti deb qo'yar ekanlar. Ya'ni o'zi yosh yigit, lekin aqli chol deb qo'yar ekan. Ba'zi vaqtda bu gapni qabul qilishmaganlarida hamma ulamolarni jamladilar. Va shu o'g'limizni majlisga kirgizmaysiz deganlarni ham jamlab bir oyatni tafsirini so'radilar. Hozir kengaytirishda hojati yo'q. Shunda hammalari o'zlarini bilganlarcha ma'no berishganda Abdulloh ibn Abbosdan "Qani sen nima deysan?" dedilar. Shunday javob berdilarki, Umar ibn Xattob aytdilarki, "Men Abdulloh ibn Abbosning fikridaman" dedilar. Shuning uchun qo'shaman deb ishora qilib qo'ydilar yana. Ya'ni bu maslahat olishlikka yosh bo'lsa ham yaraydi dedilar yani. Abdulloh ibn Abbos o'zlari Qur'oni Karimda va ma ya'lamuhum illa qalil bularni juda ozlar biladi. Qalil juda oz kishilar bularni biladi degan oyatni tafsirida o'zlari tafsirlar o'zlari aytgan ekanlarki, Ana min ulaikal qalil. Men mashu ozlar jumlasidanman. Ya'ni bil ozchilik biladi bularni degan oyatda shu ozlarni jumlasidan man men degan ekan. Abdulloh ibn Abbos haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 5 yoshlik vaqtlarida tahoratga Abdulloh ibn Abbos suv olib borgan ekanlar. Katta sahobalarning ichida shunga o'zlari zakovatlik qilib, bilib, chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahorat qilish uchun uzoqlarga ketardilar suv olib borganlarida bu suvni kim olib keldi dedilar men dedilar shunda besh yosh besh yosh vaqtlari ekan shunda suvni yuzlariga sepib allohimma faqqihu dini va allimhu tavil ba'zi rivoyatlarda allohimma allimhul qur'an degan ekanlar xudoyo buniga qur'onni bildirgin dinda faqih olim qilgin deb duo qilgan ekanlar abdulloh ibn abbos kelajak hayotlarida shu duoning ta'sirini doim hayotimda sezib yurdim degan ekanlar. Abil Jahdamdan rivoyat qilinadiki, Abdulloh ibn Abbos Jibril alayhisalomni 2 marta ko'rganlar. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbosga 2 marta hikmat bilan duo qilganlar. Xadija radhiyallohu anhoning fazilatlari haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Xadija onamizga turmush qurdilar, o'zlari 25 yosh vaqtlarida, Xadija onamiz 40 yosh edilar, ikkita farzandlari bor edi. Shu Xadija onamizga turmush qildilar. Biz hayotga, tarixga 20-asr ko'zoynagini olib qo'yib turib qaramoqligimiz kerak. Bizi ko'zimizga 20-asr iqtisod va shahvat ko'zoynagini taqib qo'ygan. Har bir narsani shahvat va iqtisod ko'zoynagi bilan qaraymiz. Tarixda kim buyuk o'tgan bo'lsa, tekshiramizki, iqtisodda yuqoriga odamni ulug' buyuk odam deb bilamiz. Shahvat Urubba odamlariga hammasiga shahvatparast bo'lgan odamlarga bularga katta odam deb qaraymiz. Ularning bu shahvatparastligi bekitilinadi. Ammo islom kishilari biror bir amalni qilib qolsa u amalni tagidagi hikmatni qaramaydida sal shahvatga yo iqtisodga aloqamand bo'lsa bularni yomonlab o'rganishlikka bizning shu sezmagan holatda bizning ko'zimizga ko'rinmay turgan iqtisod va shahvat ko'zoynagi shunday ko'rsatadi shuning uchun biz tarixga yigirmanchi asrning ko'zoynagini olib qo'ysak tarixni o'zini ko'ra olamiz mana hozir shu misolni olaylik rasululloh sollallohu alayhi vasallam yigirma besh yoshlarida hadisha onamiz qirq yoshlarida ikkita farzandlik ayolga turmush qildilar shu turmushni hozirgi odamlarning hammasi turmush qilgan bu yosh yigit bunday turmushga yaxshi foydali turmush qilmagan deb qaraydi Lekin Abu Talib xutba o'qidilar. Abu Talibning xutbasida shu ma'lum bo'ladiki, Xadija misli yo'q ayol. To'g'ri. Lekin mening jiyanim ham kam emas, deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Xadija onamizning ashu vaqtda baland martabadaligi hamma sohada yuqori bo'lganligi bu turmushdan qoida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'layotgan deb xutba o'qigan. lekin mana bu hadicha onamizni Alloh subhanahu va taolo bir bu kishidagi mo'jiza ba'zi belgilarni bilib turmush qilganlar va birinchi bashariyat tarixida birinchi marta Allohning rasuli oxirgi payg'ambarni tasdiqlagan pokiza zot shu kishi bo'lganlar. Hadisa onamiz Rasululloh sallallohu alayhi va shunchalik ko'p xizmat qildilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu axloqlaridan o'zimizga bir xulosa chiqarib olsak bo'ladi hadija onamizga mehrlari qancha bo'lganligini va hozirgi vaqtda ham har bir erkak kishilar o'zining oilasiga nisbatan shunaqa bir ishni qilganmi yo'qmi bir tekshirib o'zi bilib olsin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'y so'ysalar shu qo'yni go'shtlarini bo'lib hadija onamizning shu dugonalariga shu go'shtdan jo'natib yuborar ekanlar vafot qilib ketganlaridan keyin biror bir kishi o'zini oilasi o'tib ketgandan keyin shu bir yaxshilik qilganda shuni tanigan ayollarga bir narsa jo'nata oladimi birodarlar jo'natganmi albatta uni o'z javobi aniq yo'q payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shunchalik ko'p hadisha onamizni ko'p yod qilganliklarida vafot qilib ketganlaridan keyin hatto Oysha onamiz aytar ekanlarki, men biror bir odamga g'ayrlik qilmadim, hadisaga g'ayrlik qilganim deydi. Vaholanki men hadisani ko'rmagan edim deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'p zikr qilib yod olganlardan deydilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning nasablari ham asosiy Hadisha onamizdan mana nasablari qoldi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki menga hadichaning jannatdagi qasri ko'rsatildi ba'zi rivoyatlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadija onamizga jannatdagi uyni qasrini bilan bashorat berdilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة رضي الله عنها ya'ni o'tgan ummatlardagi ayollarning eng yaxshisi maryam bintu imron bo'lsa keyingi ummatlarning ichidagi ayollarning eng yaxshisi hadisha roziyallohu anho degan ekanlar ammor ibn yosir fazilatlari ammor ibn yosir sahobalar ichida Alloh yo'lida eng qattiq azob chekkan sahobalardandir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ammorga ozor berayotgan vaqtda aytgan ekanlarki, "Ma lahum li'ammarin ila al-jannati wa yad'unahu ila an-nar, va zalika da'bul ashqiya'il fujjar" degan ekanlar. Ularga nima bo'ldiki, odamlarga Ammor jannatga chaqirsa, ular Ammorni jahannamga chaqirishyapti. Bunday amal badbaxt kishilarning odati shu bo'ladi dedilar. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldida o'tirgan edim deydilar ali roziyallohu anhu ammor kelib qoldilar shunda kirishlikka ruxsat so'radi ammor men shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ammor ibn yosirni bilganlaridan keyin lahu marhaban dedilar ruxsat beringlar ammorga ruxsat beringlar pokiza pokizalanganga dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ammor ibn Yosir haqida Ammarun mali'un imanan ila mushashihi. Ammor boshini yuqori qismigacha tovonidan tortib boshigacha iymon bilan to'ladir dedilar. Ikki kishi hammomdan pokizalanib, xushbo'ylanib Ali radhiyallohu anhu ni oldiga chiqib keldilar. Shunda aytdilarki, kimsizlar deganlarda nahnu minal muhajirin biz muhojirlardanmiz dedilar ya'ni hijrat qilganlardanmiz faqola aliyun al muhajiru ammar ibn yasir haqiqiy muhojir ammor ibn yosir ammor ibn Yasir bor joyda muhojirman denglar degan ekanlar haqiqiy muhojir ammor degan ekanlar hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallam ammor ibn Yasir bilan holid ibn valid o'rtasida bir gap o'tib qolgan vaqtda ammor ibn yosir rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu voqeani shikoyat qilib kelganlarda aytgan ekanlar ومن يبغضه يبغضه الله ومن يسبه يسبه الله kim ammorni yomon ko'rsa Alloh yomon ko'radi dedilar kim ammorga adovat qilsa Alloh adovat qiladi dedilar kim ammorni so'ksa Alloh so'kadi uni dedilar bir insonni haqida o'zi uning himoyachisi Alloh bo'lishligi fazilati kifoya qiladi birodarlar. Birodarlar, bu yerda bir savol bo'ldiki, merosga nechi yoshlarida, qayerda, qanday holatda ko'tarilganlar merosga deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga meros bu Toifga borganlardan keyin bo'lgan. Yer yuzida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ozor bermaydigan sanoqli odamlar qolganda yer yuzida hammaga masxara azoblanishlik ozor chekishlik degan juda og'ir holatda bo'lganlarda bu imtihondan yaxshi o'tganlariga alloh subhanahu va taolo hech kimga tortmagan ozorni tortgan vaqtlarda hech kimga berilmagan ne'mati bilan mukofotladi bu merosdir bu makka mukarramada turganlarida va Toifga borgan vaqtlarida Makka mukarramadagi hayotlari 13 yil bo'lgan. Bu islomning mana Toifga borib biz so'raganlari Bay'atul Aqabadan keyin bu Abdiyolay shu yerda tarafga o'tganlardan keyin bo'lgan. Yilini aniq qaysi yil bo'lishligidan qat'iy nazar Makka mukarramada turganlarda bo'lgan. Nafl namozlar o'qib bo'lmaydigan vaqtda o'qilmaydi. Masalan, asr namozi o'qilgandan keyin tahorat qilgan kishi ham nafl namoz o'qimaydi, tahiyatul masjidni ham kun botguncha, ozon aytilguncha, shomga ozon aytilguncha o'qimaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabrlari haqida savol bo'libdi birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qabrlarini hech kim ko'ra olmaydi. Agar u yerda 10 yil o'tirsa ham ko'ra olmaydi. Chunki qabrlarni hech qachon ko'rsatilmagan, va masjiddan alohida judo qilib qo'yilgan. Masjid ilgari qabrlari uchun judo bo'lgan. Masjid kengaygandan keyin qabrlari hech ham ko'rsatilmaydi. U ko'rayotgan kishilar biz ko'rdik deb u panjarani ishiga qaragan kishilar u qabrni hech qachon panjara ochilgandan keyin ham ko'ra olmaydi. Ko'p kishilar bizga qabrni ochib berishdi degan gaplar aytishgan, unday emas. Uni sababi shunday bo'lganki, kechqurunda soat o'n ikkidan keyin masjidi nabiy sallallohu alayhi vasallam bekitilinadi bekitilinib odamlar chiqarilib uydagi xizmat xodimlar hammalari shu masjidni bir tozalab chiqishadida tahajjud vaqtiga ozon aytilinganda masjid ochib qo'yiladi shu o'rtadagi uch soatda birinchi yil o'rta osiyodan hajga borgan kishilarga masjidni ochib berishgan xolos mana shu narsani ochib berildi degan narsa tushunishlarini ma'nosi shu bo'lgan qabrlari hech ham ko'rsatilmagan bu yerda imom haqida ko'p hadislar bor imom Mahdi haqida bu ixtiroflar bor ba'zilar shu kishi chiqadi ba'zilar chiqmaydi deb ba'zilar shuni aqidani rukni deb e'tibor qilishadi lekin aqidani rukni deb e'tibor qilishlari to'g'ri emas alloh subhanahu va taologa agar shu narsa bir sahih hadislar bo'lsa buni albatta qabul qilinadi bunda hech qanday inkor yo'q ya'ni bu imom mahdiy haqida lekin ko'proq shialar tarafidan to'qilgan bo'xtonlar nihoyatda ko'p bu haqdagi so'zlarni qabul qilishlikda ehtiyot bo'lmoqlik kerak biz bu haqdagi masalan imom mahdiy haqidagi chiqish chiqmaslik haqida bahs qilmaymiz bahs qilmaymiz shu haqda bahs qilmasdan shuni bilamizki biz kutib turib islom amalini to'xtatib turmaymiz biz kuchli o'zimiz qo'limizdan kelgan islomga xizmatni qilishda davom etaveramiz chunki bu ixtilofli masalalar haqidagi bo'lgan javoblar birodarlar ko'p odamlarni o'rtasini janjal bo'lishligiga sabab bo'ladi yana bir kishi aytdilarki farz sunnat amallarni qilgan kishilarni masxaralashadi shu o'rinda ba'zi hijobli singillarimizni ham ba'zi so'zlarni aytib shunday deganligini eshitdik shuni qanday bo'ladi deyaptilar islom hukmida farz va sunnatlarni masxara qilsa dindan chiqadi mabodo bir kishini sunnatga muvofiq soqol qo'ygan bo'lsa mana bitta oddiy narsa olsak shuni biror bir haqorat kalimasi bilan aytib dindan chiqib qoladi birodarlar shuning uchun e, sunnat va farzlarni hijoblik ayollarni hijobini masxara qilsa dindan chiqib qoladi haqorat kalimasini qilsa dindan chiqib qoladi. Bu xatni masalan uncha tushunolmadik, xatda lekin mazmunini aytib qo'yamiz. Savolga javob tashqari xatlar nima bo'lgani uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida istisqo yomg'ir talab qilishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilardilar, yomg'ir yog'ardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilib ketganlardan keyin Umar ibn Xattob davrlarda istisqo yomg'ir talab qilindi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan biz hayotlarida yomg'ir talab qilardik endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilarini oldiga qo'yib duo qildirganlar talab qilishlik ya'ni endi payg'ambarning amakisi bilan duoga bir kishini qo'yib shu kishi duo qiladilar boshqalar omin deb turib duo qilish talab qilishligi shunda aytmadilarki qabrlari bor edi qabrlarini vosita qilib yomg'ir talab qilishgani yo'q ana Shunda biror bir sahobalar bunday qilishmadilar. Bu savolda nima ko'rsatilgan javob shu birodarlar. Bu savolga javob berdik. Buni sahobalar ham hayron bo'lar ekan. Bu kishini savolini shuki, ya'ni bir suhbatlarda bo'lsam, bir ta'sirlanib boshqa o'tiraman, suhbatdan chiqqandan keyin boshqa qolaman. Shuni dedi sahobalar ham sizni suhbatingizda o'tirganda jannatni ko'rgandek jahannamni ko'rgandek bo'lib o'tiramizu uyga ketsak yana boshqa ishlar bilan bo'lib ketamiz deganlarida hammanglar amal qilinglar alloh subhanahu va taolo o'zi qodir bo'lgan narsasiga muvofiq amal qilib boraveradi dedi ba'zilar duo qiling debdilar mana duo qilamiz alloh subhanahu va taolo bu biz ukamiz mana Allohning kitobini yod qilishlik uchun boshladim dedilar. Alloh taolo hofizi Qur'onlardan qilsin, amallik qilsin, o'qigan Qur'onini Alloh rizosi uchun o'qishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Yana bir kishilar aytdilarki, bugungi darsga bir ko'p hoji akalarimiz kelganlar, shularni haqqiga bir duo qilaylik dedilar. Alloh subhanahu va taolo darsdan hammamizni manfaatlangan qatorda ularni ham manfaatlanishligiga Alloh taolo tavfiq bersin. Shu darsimizga amal qilishlikka alloh taolo tavfiq bersin birodarlar tavhid haqida ko'p gapiryapmiz yana ko'p gapiraveramiz birodarlar chunki bu haq allohning haqqi bizni ustimizdagi buni doim ko'z oldimizda bo'lishligi kerak alloh subhanahu va taolo dunyoda tavhid bilan yashashlikka alloh taolo tavfiq bersin o'tib ketayotganimizda ham shu tavhidga sodiq bo'lib qolgan holatda dunyodan ko'z yumaylik alloh taolo shunga qodir qilsin alloh